klausītāji! Tagad jūs dzirdēsiet raidījumu vairāk, tālāk, dziļāk ar kustību prosanktitāte. Labvakar, dārgais rādījumā arī Latvijas klausītāji. Ir otrdiena, pulkstens drusku pāri astoņiem, un kā ierasts šajā laikā, raidījums vairāk tālāk dziļāk un kustība prosanktitāte. Šodien studijā būs Signe – Ieva, Liljana. Rītā. Un eh, kaut kur fonā būs arī Markus, <laughs> varbūt. Tā kā esam kuplā sastāvā. Un eh, par ko tad mēs šodien parunāsim? Mēs parunāsim par, eh, par Dievu vārdu, par to, kā tas katru no mums uzrunā personīgi. Mazliet padalīsimies ar to. Izmantosim mūsu kustības dibinātāja Guljermo Džakvintas radīto metodi eksplozīvais evaņģēlijs, Um, tādā veidā mēs eh, ļausim Dievu vārdam eksplodēt mūsos, aizdegt mūsu sirdis un uzrunāt ar to vārdu, ar to domu, kas ir tas, kas mums tieši šobrīd un tieši mums personīgi ir jādzird. Uh, jo mūsu kustības dibinātājs mēdza uzsvērt, lai mēs esam cilvēki, kas, kas dzīvo Dievu vārdu, nevis vienkārši izlasa un aizmirst par to. Metodē ir trīs soļi, kurus raidījuma laikā arī uh, izdzīvosim un pārdomāsim, bet kā ierasts, tad sāksim ar dziesmu. Svētais gars, Dievs mīlestība. Savā mīlošajā žēlastībā un mīlestībā esi visas manas dzīves skolotājs un audzinātājs, un mana sirds vismīļākais draugs. Nojauc pagātnes mūri, kas manī nošķīra no tevis, pievelc mani pie sevis ar tādu spēku, kāda kā tavas neizsīkstošās maiguma, maiguma, salduma apburts, es sekošu tev ar mīlestību un gudrību. Žēlsirdīgais Jēzu, gribēt ir man sasniedzams, bet pilnveidoties es nevaru atrast līdzekļus. Tādēļ ar tava žēlastības palīdzību izcel mani no cilvēciskā stāvokļa trausluma un pievērs manu dvēseli tev ar tavas mīlestības nevainojamo likumu tad es nemitīgi skriešu tavu baušļu ceļā, un es neatņemami turēšos pie tevis, un tu būsi ar mani, mans kungs. Tu katru brīdi man palīdzēsi un stiprināsi mani darbā, ko es esmu uzņēmies tavas mīlestības dēļ. Palauties uz tevi, Be turpināsim ar um, Dieva vārdu. Un um, ehm, aicinam arī tevi, dārgais klausītāji, būt kopā ar mums un dalīties uh, savās pārdomās, kas varbūt uh, tev raisās uh, galvā un sirdī pēc uh, dzirdētā vārda. Uh, mēs savā raidījumā pārdomājam jau svētdienas evaņģēlī fragmentu. No vienas puses, lai jau sagatavotu sevi svētdienai un savas domas, uh, Bet, eh, kā mēs zinām, tad Dieva vārds mūs katru dienu var uzrunāt pilnīgi savādāk, un, eh, un arī tās domas, kas mums ir, eh, izlasot vienu un to pašu fragmentu, var būt pilnīgi citas, un mēs varam sajust pilnīgi citu vēsti, kas mums būtu jāsaprot. Un, jā, tāpēc droši padalieties ar savām pārdomām. Telefons izziņām 266 77 272 droši uzrakstiet eh, kāds vārds jūs pār, eh, uzrunā vai, vai pārdomas par evaņģēlīju fragmentu. Eh, vēlreiz atkārtošu telefonu numurs 266 772 72. Jā, mēs pārdomāsim svētdienas evaņģēlīju fragmentu un tā kā svētdien jau ir pūpols svētdiena, tad mēs zinām, ka parasti ir garais fragments, bet mēs ņemsim uh, īso versiju, kas būs eh, Svētā Marka evaņģēlī 15. nodaļas 1. līdz 47. pāns. Un eh, jā, ļausim Dieva vārdam mūs uzrunāt. Uzrakstījis Vētais Marks. Tulīt rītā agrumā augsti priesteri ar vecākajiem un rakstu zinātājiem, tas ir visa augsta padome, noturēja apspriedi un sasējuši Jēzu, aizveda un nodeva Pilātam. Un Pilāts viņam jautāja. Vai tu esi jūdu ķēniņš? Bet Jēzus atbildot tam sacīja. Jā, tas es esmu. Bet augsti priesteri viņu apsūdzēja daudzas lietas. Tad Pilāts atkal viņam jautāja sacīdam. Tu neko neatbildi. Redzi, kādās lietās viņi tevi apsūdz? Bet Jēzus vārds neko neatbildēja. Tā kā Pilats brīnījās. Bet svētkos viņš mēdza tiem atlaist vienu no ieslodzītājiem, kuru tie lūdza. Bet tur bija viens, saukts par Barabu, kas bija ieslodzīts reizi ar duplu, kuri sacelšanas laikā bija izdarījuši slepkavību, un ļaudis sanākuši augšā sāka prasīt, lai viņš tiem darītu tā, kā prasa. Bet Pilats viņiem atbildēja un sacīja. Vai jūs gribat, lai es jums atbrīvoju jūdu ķēniņu? Jo viņš zināja, ka augsti priesteri Jēzu bija nodevuši skaudības dēļ, bet augsti priesteri kūdīja ħawtu lajvin xtiem labak at lajvo At pilats atkal atbildot viņiem sacījā. Ko tad jūs gribat, lai es darītu ar jūdu ķēniņu? Bet atkal kliedzē. Sita viņu krustā. Bet pilats viņiem teicā. Ko tad viņš ļaunu ir darījis? Tomēr viņi vēl skala kliedzā. Sita viņu krustā. Tad pilats gribēdams ప్రత్యంపరాపు bet Jēzu rīkstenošana devasīšana. Kareivji viņu ieveda iekšējā pagalmā, visas namā un sasauca visu nodaļu. Un tie iegerba viņu purpura herpā un nupinuši ērkšķi to uzlika Jēzu un saka viņam sveicināt. Sveicināts jūdu ķēniņ! Mēs dāmies ceļos, atdeva viņam godu. Pēc tam, kad bija Jēzu izmejuši, je novilka viņam purpura terpu un iegerba viņa paša drēbes. Tā tie veda viņu, lai sistu krustā, un tie piespieda kādu garam gājēju. Simani Kirenieti, kas atgriezās no lauka, Aleksandra un Rūfa tēvu, lai tas nestu Jēzus Krustu. Un tie aizveda viņu uz Golgatas vietu, kas tukojam nozīmē galvas kausa vietā. Tur tie deva viņam dzert ar mirrem sajauktu viņu, bet viņš nepieņēma un tie piesita viņu krustā un izdalīja viņa drēbes, mēsdami par tām lozes, ko kurš saņems. Bet tā bija trešā stundā, kad tie piesita Jēzu krustā, bija uzrakstīts ar viņa vainas apzīmējums. Jūdu kēniņš, reize ar Jēzu tie piesita krustā divus lepkāvas, vienu viņa labajā un otru kreisajā pusē bet garam gājēji zaimoja viņu, kratīdami galvu un sacīdami. Klau, tu, kas nojauc svētnīcu un trijās dienās to uzcel, izglāb pats sevi, nokāpdams no krusta. Tāpat arī augsti priesteri smiedamies savā starpā, kopā ar rakstu zinātājiem sacījām. Citus viņš glāba, pats sevi nespēja izglābt, Kristus Izraēla ķēniņš, lai nokāptu tagad no krusta, ka mēs redzētu un ieticētu. Arī tie, kas reizi ar viņu bija piesisti krustā, viņu zaimoja, un kad pienāca sesta stunda, tumsa apklāja visu zemi, līdz pat devītājai stundai. Bet devītājā stundā Jēzus iesauca skala balsi. Eloi, Eloi, lēmā sabacht stani. Tas tuko juma nozīmē. Mans dievs, mans dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Daži no apkārt stāvošajiem to dzirdot sacījām. Skat, viņš sauc Eliju. Bet viens aizskrēja un piesūcināja sūkli aretiķi un izpraudis to niedre, deva viņam dzert sacīdams. Pagaidiet, paskatīsimies, vai Elijas atnāks viņu noņemt. Bet Jēzus iekliedza skaļa balsī, izdvēsa garu. Un zvetnīcas priekškārs pārplīsa divas dalas, no augšas līdz apakšai, bet simtnieks, kas stāvēja iepreti redzēdams, ka viņš tā iesaucies, izdvēsa garus acījā. Patiesi šis cilvēks bija dieva dēls. Tur bija arī sievietes, kas raudzījās no talienes, starp tām bija Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba jaunaka un Jāzepa māte un Salome. Kad Jēzus uzturējās Galilejā, tas viņam sekoja un viņam kalpoja. Bija arī daudzas citas, kas kopā ar viņu bija atnākušas uz Jeruzalemi, un kad bija jau vēls, Tā kā bija sagatavošanās diena, tas ir diena pirms sabata, atnāca Jāzeps no nu Arimatejas, ievērojams padomes loceklis, kas arī pats gaidīja dieva valstību. Viņš droši iegāja pie Pilāta un lūdza Jēzus miesu, bet Pilāts brīnījās, ka Jēzus jau mīris un pieaicināja simtnieku, tam jautāja, vai tad Jēzus jau nomiris, un uzzinājis to nosimtnieka viņš atvelējam Jēzu Jāzepam. Bet tas nopirka audeklu un nun iemis Jēzu. Viņu ietina audeklā un noguldīja kapā, kas bija izsirds klinti, kā pieejai priekšā viņš aizvēl akmeni. Bet Marija Magdalēna un Marija Jāzepa māte noraudzījās, kur viņš tika nolikts tie ir svēto rakstu vārdi. Slavā Kristum! Jā, garš eh, evaņģēlī fragments un eh, daudz eh, vārdu pārdomām, bet gan jau, ka bija kaut kas, kas šoreiz īpaši uzrunāja. Liliāna, varbūt sāksim ar tevi. Kāds vārds šodien uzrunāja tevi? Uh, jā, tik daudz vārdi, bet uh, maz, maz uh, kas, nekas palika, bet uh, uzrunāja. Tas ir pirmkārt um, ehm, nodeva Pilatam, tad um, viņi nodeva Pilatam, tad Jēzus, kas saka, jā, tas es esmu, un priesterī kudīja tautu. Un beigās tas ir um, Jāzeps no Arimatejas droši iegājā pie Pilāta. Paldies! Eh, Ieva, pastāsti, kas uzrunāja tevi šodien? Man arī uzrunāja divas tikai frāzes, kad um, viena no tām, eh, vai tu esi jūdu ķēniņš, tas, ko Pilārs jautāja, un arī otrs, bet Jēzus vairs neko neatbildēja, tā ka Pilārs brīnījās. Paldies! Rīta, kādi vārdi uzrunāja tevi? Man arī uzrunāja, kā agri no rīta augsti priesteri ar vecākajiem un rakstu zinātājiem da se juši Jezua izveda on odeva Pilata. Ehm, Simani Kirjenijeti, ka sad gre za snolavka laitas nestu Jezu Krustu. Un Jēzus vārdi, mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Un atvēsā savu garu. Paldies! Mani šodien uzrunāja vārdi. Pilārs brīnījās, citus viņš glāba, pats sevi nespēja izglābt. Un uh, noraudzījās, kur viņš tika nolikts. Uh, tie ir vārdi, kas uzrunāja mūsu. Atgādini, dārgais klausītāji, ka mēs ļoti gribētu arī dzirdēt kāds vārds no evaņģēlī fragmentu uzrunā teli, tevi. Telefons izņem 266 77 272, bet lai pārdomātu evaņģēlīti, lai skan dziesma. Hosanna, Hosanna, Davida delam, slavets kasna, kundava.

turpināsim ar eksplozīvā evaņģēlī otro soli, kas ir gudrības apgūšana, kad mēs eh, pārdomājam, kāpēc tieši šis vārds, kāpēc mani eh, tieši šodien uzrunā, eh, kāpēc nekāds cits, bet tieši šodien es redzu šos vārdus un, un kas ir tas, ko Jēzus man grib pateikt. Ieva, sāksim varbūt ar tevi. Eh, nu, tad, kā es, at, eh, kā es teicu, man tikai divas frāzes šoreiz aiz, um, ehm, iekrita sirsniņā, kaut gan teksts tiešām bija diezgan liels. Un tad pirmais no tā ir tas, um, vai tu esi jūdu ķēniņš, ja šis jautājums Pilāta Jēzum. Um, es šo te gribēju tieši padalīties par šo te jūdu ķēniņš, jo, jo <coughs> Mēs, eh, nu, varbūt eh, ikdienā, varbūt nē, bet mēs, nu, saties rakstos varbūt eh, bieži redz, dzirdam, ja, kad ķēniņš, kad karalis, mūsu karalis, mūsu valdnieks, nu, ka runā par Dievu. Un, un, un, un te es tā iedomājos vienu, vienu dienu par tādu lietu, kad um, mēs taču zinām, kad Latvijas otrais nosaukums, un, laikam, arī Vatikānā ir mūsu karta, ir, mēs neesam rakstīti kā Latvija, bet kā Marijas zeme, vai ne? Tā taču, tā taču ir, ja? Nu, lūk. Un līdz ar to, nu, kas ir Marija, Marija ir karaliene. Ja? Mēs arī tā, tā sakām mūsu dziesmās, jā, skaistajās, ko mēs eh, sevišķi lūdzam aglonā. Un eh, tad, un tad, ja mēs esam eh, karalienes zeme, tad jau kas ir karaliene bez karaļa? Ja? Un tad būtībā, ja tā aizdomājās, ka mēs esam debesu karaļa zeme, ja? un, un tas ir ļoti vērts par to arī kādreiz aizdomāties, ja? ka mēs varbūt tā, nu, bieži kā mums patīk latviešiem tur gausties un sūdzēties un tā, un viss tik slikti un, ja? un tas, bet ja mēs no šīs perspektīvas uz palūdzību, palūkojamies savu zemīti. Tas uzreiz pavisam savādāka garša parādās. <laughs> Tiešām, kad, kad, nu, kad, kad, nu, jā, kad būtībā jā, kad mums ir tiešām mums ir pie kā vērsties. Pirmkārt, ka mums ir tik milzīga aizbildņa, tas ir no tās sērijas jau pat, ja, kad, kad, kad tiešām ka mums ir tādi, nu, kad, lai nu kas citās valstīs, varbūt tur, tur, tur vai Lietuvā, piemēram, tur svētais Kazimirs ir aizbildnis, jā, nu, diomāt pati pa sevi, protams, arī e, Polijā un tā, bet mums karaliene un karalis, jā, nu, es nezinu, man liekas, ka tas tā skan ļoti, ļoti skaisti ka par to ir vērts padomāt. <clears throat> Un uh, otrs, kas man tā ļoti arī iepatikās par to, kad uh, <clears throat> ļoti man personīgi aktuāla šī lieta par, kad, eh, kad kā tu rakstīsi frāzē, bet Jēzus vairs neko neatbildēja tā, ka Pilāts brīnījās. Tas, ka cilvēks klusē, tas ir brīnums ne tikai uh, Pilātam, tas ir brīnums vispār jebkuram cilvēkam, ka kāds spēj paklusēt <laughs> par kaut kādām lietām. Uh, kad, jo tik tiešām, kad um, mūsdienās ir tā, kad uh, kad uh, ir ļoti grūti paklusēt. Un, un, un, un arī es zinu, to, ka ir bijuši svētie, kas izvēlējās tādu kā lielu, nu, es teiktu, ka tas ir milzīgs uh, upuris. Jā, es to nevarētu. Jā, kad izvēlēties klusēt nu, ļoti ilgu laiku, tas laikam nu, bezmazliet tā, ka nu, es nezinu, cik nu, gadiem. Jā, e, es nesaprotu, kā to, kā to var izdarīt. Jā, tas, tas reāli nav, nebūtu par mani. Tas būtu smagākais, kas, ko es uzņemtos par savā dzīvē. Un nezinu, vai es izdzīvotu pēc tāda. <laughs> jo man ir ļoti grūti savaldīt savu runāšanu, ja dažkārt, un nevis dažkārt bieži. Un, un, un, un, un tiešām, kad, kad, jo, jo, jo, jo es arī padomāju par tādu lietu, ka ļoti bieži mēs jau arī mēdzam apgrūtināt citus cilvēkus ar savām runām, vai tā būtu kaut kāda informācija lieka, nevajadzīga, nelaikā, jā, ko es mīlu darīt, jā, bet pie, pie kā es strādāju, man, es sapratu, ka tas ir mans tāds nu, ļoti tāds, nu, pie kā man jāpiestrādā. Un otrs tas, ka mē, arī par to, ka mēs nevis meklējam to pozitīvo informāciju, bet tieši otrādi mēs, vot, tieši tieši to negatīvo informāciju mums tik ļoti liela, liels prieks ir pasniegt otram cilvēkam. Ja? Bet, bet nu, vai tam mums tiešām, kā cits saka, vai tam mums savu bēdu nepietiek? Ja? Kāpēc vēl kaut kādas, kaut kādas citas bēdas ja, jāpastāst? Ja? Nu, par savām ir viena lieta, ja? bet ja mēs tā jau lasām viņas no pasaules, ja? nu, tā ka nu, jau pa daudz, ja? tad, tas, ko mēs visi zinām, tas pats par sevi saprotams, bet ja mēs vēl pievienojam, vēl tur kaut kas slikts notika un te kaut kas, un te, nu, tas ir šausmīgi. <laughs> bet es zinu, ka man ir tāds niķis, jā, ar ko man ir jācīnās cīnās, ja, kad, kad eh, būtībā arī šo, šī gavēnī būtībā bija tāds nodoms ja, par to pacīnīties par šo lietu. Bet es saprotu, ka tas nav eh, tiešām viegli. Un, uh, gribu atgādināt to, ka nu, sev pašai, jums, dārgie klausītāji, par to, ka mums taču ir milzīgi paraugi, kas ir būtībā svētais pāris, gan, gan jaunavam arī, gan svētais Jāzeps, kas kuru dienu mēs šodien svinam. Jo, kā laikam, es nekļūdos par to, ka uh, svētais Jāzeps svētajos rakstos nav pateicis nevienu vārdu, vai ne? Jā, man liekas, ka tā arī bija. To, ko viņš domāja, tas ir pateikts. Jā, kā, kāda bija viņam tā doma, kad viņš bija domājis atstāt diamātu, ja, un ka viņš par to domāja. Bet vispār nav neviena viņa frāze ierakstīta vispār svētajos rakstos. Jā, tāpēc, nu, kas ir mācījis klusēt, tas bija svētais Jāzeps. Jā, un varbūt, ka Jēzus tieši tāpēc arī mācīja klusēt. Jā. <laughs> tas arī tā interesanti var tā, tā padomāt par to. Bet arī Marija būtībā, jo, jo svētajos rakstos viņa runā maz, un arī daudz kur rakstīts tas vairākas reizes, ka viņa ir, ka to, ko viņa varbūt nevarēja saprast, viņa vienkārši šos vārdus saglabāja savā savā sirdī. Jā. Tā, nu, tā, tā jau ir tā, ka, nu, ka cilvēks netik daudz izdod kā, nu, ar, ar runāšanām kaut kādas lietas, nevis apspriež ar kādu, bet viņš to saglabā savā sirdī un apdomā savā sirdī. Tāpēc jā, ņemsim par paraugu. Es ņemšu par paraugu sev šos divus mī, mīļos cilvēkus, jā, un, un, un es domāju, ka ir mums visiem vērts tā, par viņiem tiešām viņus ņemt talkā šajā, jo man tiešām vajadzīga palīdzība šajā runāšanas ziņā. Tāpēc tu tik ātri runā. <laughs> <laughs> Paldies! Um, Lilian, varbūt tu padalies ar pārdomām. Jā, Lēnā garā es, <laughs> es dalīšos. E, tā, sākumā tad e, viņi nodeva Pilātam, e, un es domāju par sevi, nu, cik daudz, daudz reizes es nodevu Jēzu un ne, jauši vai nejauši. Uh, Un ko Jēzus eh, saka tajā sakarā tikai divi vārdi. Tas es esmu. Es esmu tāpat kā mm, Dievs vecajā derībā īstenībā. Tas ir um, vārds, kas, ko mēs atradām um, arī vecajā derībā, kad uh, Dievs um, parādīja sevi mūzumu un teica, es esmu. Nu, un, uh, droši vien, ka nu, Pilārs varbūt viņš nezināja par to, bet uh, eh, priesterī un eh, vecākiem un rakstu zinātāji noteikti zināja par to, un tāpēc viņiem, viņi ir tik dusmīgi arī. Um, un tad, ko viņi darīja? Viņi kūdīja tautu. Um, un man nāca prātā arī, jā, uh, vai es, tāpat kā Jēva teica, es dalīšos ar labu ziņu, vai es kūdīju uh, tautu, nu, citu cilvēku uh, aprunāt ar cit, par citiem un tā. Um, un pirms nedēļas biju šeit citā raidījumā un um, arī runājām par to neaprunāsim uh, priesteriem vai citiem cilvēkiem uh, bet ehm, teiksim labu vārdu. Un, un tad, kas man arī uzrunāja tālāk, tas ir tas um, cilvēks, Jāzeps no Arimatejas. Jā, sākumā evangelijā mēs dziedam par Pilātu, par uh, priesteriem, par uh, rakstu zinātājiem, kas ir uh, pret Jēzu mēs redzam šīs cilvēks, Jāzeps no Arimatējas. Varbūt nu, viņš bija arī um, padomes locekļi, bet uh, viņš, um, viņš ir tik laimts. Mm, nu, kad, kad es lasīju par uh, to, kas ir rakstīts par viņu, uh, Viņš lūdza Jēzus miesu droši vien, ka tas bija ne tikai ar drosmi, viņš ir drosmīgs, eh, droši iegāja pie Pilāta. Eh, un varbūt, ka tas nebija viegli vien, viņiem, bet eh, noteikti ar mīlestību, ar maigumu. Un ja mm, visu tekst, visa tekstā mēs dzirdējām, ka bija vardarbība un sit viņu krustā un tā tālāk, šeit iestājās miers, um, drosme, uh, maigums, un droši vien, ka tas ir arī ciešanas augļi. Um, un tad um, Jēzus uh, bija guldīt kapā, un tur ir arī miers, um, un tiešām tas ir to, ko es centīšos arī dzīvot tādā veidā, uh, Ehm, šajā nedēļā, kas mums būs klāta, um, ehm, lielā nedēļā. No nu, vienas puses, jā, dzirdot Jēzus vārdi, es esmu. Tas ir esmu Dievs, esmu tavs Dievs, par ko tu uztraucas, par ko tu, tu kūda tautu vai citu cilvēku. Um, nu, no esi droša un esi mierā. Paldies! Eh, Rīta, kādas ir tavas pārdomas? Eh, protams, jādomā, ka esam eh, pupolu zvediena, nu šodien ir zveta jāseba zvedki, bet mēs drīz būsim pupolu zvedienu sākam klusa nedēļa. Kā Jeva jau sacīja, svetais jāseps, kas ir tiešām mums piemērs, lai dzīvotu klusu, ma jo viņš tiešām klusēja un kalpoja. Un tad uh, Svētais Jāzeps palīdz mums uh, iet tiešām šajā klusa nedēļā, lai pārdomātu arvien vairāk par mūsu ticības noslēpums Kristus, kas um, atdeva savu dzīvi par mums. Un um, manni juzuruna jāri to, ko jau arī mm, gan Liljana, gan Ieva sacīja, ka augsti priesteri agri rītā, uh, eh, agr, rītā agruma ar vecākam rakstu zinātājiem sasējuši Jēzu aizveda un nodeva Pilātam. Um, es nezinu, kāpēc man um, uzrunāja, jo dažreiz arī notiks, mm, cik reizes mūsdienā tā notiks kā agri rītā cilvēki doma darīt tās sliktas lietas. Un nodeva Pilātam, e, varbūt no, nodeva cilvēkiem citiem. E, mēs redzam apkārt mums, e, kad mēs dzirdam visam, visas ziņas, mēs ne, nezinām, kur ir patiesība. Un tad, kā Kristus bija mm, tiešām nodeva nu, Pilātam arī cik reizes var būt darba vieta vai e, tā, mm, kur ir karš, kā cilvēki nodot cilvēkiem kāds, kas ir visaugstāk un mēs nezinām, kur ir patiesība. Tad patiesība ir tiešām Kristus. Un uh, tikai Kristus uh, atpesti mums personīga veidā, bet atpesti visa pasaulē pagatne, tagatne un nākotne. Un, protams, ir daudz personas, kas mēs varam arī pārdomāt, ka varbūt skār individuālā veidā, bet man vairāk e, e, šoreiz, kad es lasīju, e, Eh, šo tekstu mani uzrunāja Simani Kirenieti. Protams, mēs nezinām, kas, kas bija šis Simani Kirenieti. Es vienreiz rasīju franču valodā grāmatu par šo mm, personu, bet eh, tagad es neatceros, bet bija tik interesanti, kāda veidā arī eh, viņš pēc tam atgriežas eh, pilnīga veidā. Eh, Eh, un kluvais krist, eh, dedzīgais kristietis. Um, bet man uzrunāja, jo karavīri pieņēmas mani karinieti, jo viņš atgriež no lauka, eh, redzēja, ka, ka Jēzu mm, bija nevieglāk viņu nest krustu, un tad palīdzēja Jēzu nest krustu. Un tad es daudz pārdomāju, kas ir uh, Eh, Mana ikdiena dzīve, eh, šis eh, Kristus kā jāpalīdz, kā man jāklūdz, kā sīmani kirinieti un palīdz viņiem. Jo apkārt mums ir daudz, varbūt ir slimnieki, kam ir grūti atnest krustu, atnest es, savu slimību un jāpalīdz viņiem. Varbūt ir tiem, kam nav darba un jādod viņiem cerību. Varbūt ir tiem, kas, kam ir grūtības eh, laiks ģimenes dzīve, un eh, jāpalīdz viņiem. Un tad tik, tik reizes man atnāca tādas eh, visas situācijas, kā mēs varam um, pieskaras mūsu ikdienas dzīve, un mums jākļūt kā sīmani kirjenieti, lai palīdzētu viņiem nest krustu. Un, protams, eh, Jēzus pēdējā vārdi - mans Dievs, mans Dievs, Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Un arī eh, eh, viņš, eh, viņš sauc, ne, viņ, kur es neatrodu tagad. Ah, bet Jēzus je, kliedza skalā balsi, izdvēsa garu. Kāpēc man jūs runājāt tā? Jo mums dažreiz arī e, ikdienā dzīve varam arī e, dzīvot tāpat kā Jēzu. Man Dievs, mans Dievs, kāpēc tu man iesi atstājies? E, varbūt varam dzīvot dažas situācijas, kā it kā mēs neredzam vairāk, kur ir Dievs, kur tu esi, kad mēs redzam, ir karš tur, ir karš tur, e, it uh, um, nav nekāda cerības, ka būs miers. Un kur ir Dievs? Mans Dievs, kāpēc tu mums esi atstājies? Bet tu esi šeit, un tu izglāb mums. Tu esi mūsu cerība, un Jēzus pēdējā vārdi. Viņš izdvēsa savu garu, un uh, tik ir skaisti. Jēzus, kas atkal dod svēto garu mums, mēs zinām, ka kad Dievs radīja pasauli, viņš elpoja un deva garu, kad viņš radīja cilvēks. Un viņš atkal, pēc ka viņš numira, viņš dod atkal mums svēto garu. Un tas arī atkal palīdzēs mums, ka Dievs ir trīsvienīgais Dievs. No krusta Jēzus apliecina to. Jo pirms viņš teica, mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Mans Dievs ir Tevs, Dievs Tevs, un mēs zinām, ka Jēzus atnāca, lai izpildītu Tēva gribu no nabaga grota, kur viņš piedzima Betleme, līdz krustā. Un tad mēs redzēsim, ka Dievs runā ar savu tēvu arī e, pēdējā brīdī, e, kad viņš numero, pirms, ka viņš numero uz krustu, un viņš dod mums svēto garu, tad viņš ir vienoti ar svēto garu un ar Dieva tēvu. Tad tā apliecina mūsu ticībā, jo mēs ticam Dievs tēvs dēls un svētais gars. Lai eh, šajā klusā nedēļā, palīdz uh, mums arvien vairāk būt kopā ar Kristu, kas arī ciešanas dēļ parāda mums Dieva Tēvu, kas ir žēlsirdīgs Tēvs, kas mīl katram no mums un dod mums veto gāru, kas apgaismo mums, lai arvien vairāk padziļināt mūsu ticības noslēpums – Kristus, kas nomira uz krustu un ir augšām cēlies lai Jēzus ir mūsu cerība. Paldies! Un tagad es. Jūs vēl neguļat, arī Lilijāna jau Nē, nē. Protams, es ļoti gaidīju, Jā. ko tu teiksi. Um, mani ļoti uzrunāja vārdi šodien Pilāts brīnījās. Un uh, es vispār pēc tam um, tā aizdomājos par Pilātu un uh, par to varu, kas viņam bija. Un tad es domāju, cik ļoti uh, bieži tie, kuriem ir vara, viņi ir tomēr pakļauti tam uh, pūļa, pūļa vadībai, um, jo savādāk sāksies haoss. Un, uh, un tad es domāju, ka tajā brīdī Nu, tāpat mēs zinām arī, kad Pilāts mazgāja rokas, nu, ka viņš nav vainīgs, un, eh, un es domāju, ka viņam eh, ļoti sāpēja šis mirklis, ka viņš zināja, ka eh, Jēzus ir Dieva dēls, bet pūlis tik skaļi kliedz, un viņam jā, jādod bar, baraba. Un, un, jā, un tad es domāju par to, kad, nu, kā tas ir, nu, kad tev ir tā kā vara atbrīvot, bet, eh, bet tas pūlis ir eh, tik ļoti skaļš, tik ļoti liels, kad, eh, kad tu neko viens nevar izdarīt. Un, jā, tie ir vārdi, par ko es aizdomājos. Es aizdomājos arī par to, kad, vai mani uzrunāja vārdi, kad citus viņš glāba, bet pats sevi nespēja izglābt. Uh, Un šeit jau domas izskanēja līdzīgi <laughs> ar citiem, bet, bet jā, es aizdomājos tādā veidā, kad citreiz varbūt ar to savu piemēru vai, vai ar savu vārdu, ja tas varbūt kaut kādā konkrētā brīdī nedod mums mieru vai, vai kaut kādu glābšanu, bet uh, mēs um, varam izglābt kādu citu. Un, uh, un tad es uh, jā, aizdomājos par to, kad, kad uh, cik ļoti, cik ļoti nesautīgi tas ir <laughs> droši vien, nu, kad uh, tu glābi citus, bet, uh, bet tā kā tu zini, ka uh, eh, tev ir jānomirst par citiem, un uh, lai piepildītos uh, vārdi, un uh, lai tam būtu kaut kāda lielāka vērtība. Un, uh, jā, tad es domāju, ka es droši vien vēl neesmu tik spēcīga, lai, <laughs> lai par, par citiem tā varētu aiziet. Bet, bet jā, es iedomājos par to, ka kad es varu, varbūt, ja man liekas, ka es sevi neglābju, bet um, ar to, kad es um, palīdzu citam, uh, es kaut kā veidā, kaut kādā veidā tomēr uh, sevi glābju. Tās ir manas pārdomas. Un uh, vēl mani uzrunāja arī pēdējais teikums, kad uh, bet Marija Magdalēna un Marija Jāzepa māte noraudzījās, kur viņš tika nolikts. Uh, Un uh, par šiem vārdiem es aizdomājos, kad uh, nu, šeit ir uzsvērta Marija Magdalēna un uh, Jāzep māte, bet tur droši vien bija arī citi, uh, kad, uh, kad tā apziņa uh, ir ļoti svarīga, nu tā kā, kur, kur ir Dievs, kur viņš ir. Un uh, mūsdienās, man liekas, tas uh, nu, tāds uh, ļoti nu, vienkāršs un parasts piemērs ir, nu, kad tu zini, kad, kad viss ir slikti, tu vari aiziet uz baznīcu. <laughs> un man liekas, nu, ka tas ir arī tāds, um, tas pēdējais teikums ir tāds, um, noraudzījās, kur viņš tika nolikts, nu, tā apziņa, kad, uh, eh, kad tu zini, kad uh, viņš ir tur, viņš ir uh, šeit, nu, ka tu vari tā kā pie viņa aiziet, uh, un, uh, un tas... Uh, Tā kā, uh, nu, vienmēr, nu, man liekas, ka cilvēkam ir svarīgi tas, uh, tas uh, skaidrības un, un uh, sapratnes, nu, kad, kad tur kaut kas ir, nu tā, vai ticība, vai, vai ka mēs zinām, nu, kad tur ir, un, un tas, man liekas, nu, tā ļoti primitīvi ir, ar, nu, kad mēs zinām, kad, uh, Eh, baznīca ir Dievs, <laughs> nu, ka mēs zinām, ka viņš tur ir. Mēs zinām arī, protams, ka mēs varam lūgties, un viņš var būt šeit un kopā ar mums, un mājās, un, un visur, kur citur, bet, eh, bet, baznīca ir, bet baznīca ir tā vieta, kur mēs zinām, nu, ka viņš tur ir, nu, kad, ja ir, nu, pavisam slikti, un ja es neko vairāk nezinu, tad es, es zinu, ka Dievs tur ir, un tad es aizēju, Un ja es viņu jau vairs nekur citur, es nejūtu viņu ne mājās, ne lūkšana grupā, ne, ne sevī, ne, ne vēl kaut kur, tad es zinu, kad, eh, kad, eh, kad Dievs ir nolikts baznīcā un kad es varu iet ar viņu parunāt tur. Tās ir manas pārdomas par eh, šodienas evaņģēlī fragmentu. Ehm, bet mums ir vēl mazliet laiks, un tāpēc ātri būsim kā ieva. <laughs> un, un ātri iziesim eksplozīvā evaņģēlī trešajam solim cauri, kas ir pravietiskais norādījums. No visiem soļiem šis ir vissvarīgākais, jo mēs apņemamies dzīvot to vārdu, kas mūs šodien ir uzrunājis. Un, um, jā, tad uh, kāds būs mūsu apņemšanās? Rita, tu jau varbūt drusku iesāki, bet uh, izstāsti, kāda būs tava apņemšanās šajā nedēļā? Mana apņemšana ir, um, ka es būšu kļūsuma, vairāk, arvien vairāk un uh, palikt uh, uh, ar, ar tiešām šo evangēliju visa nedēļa. Protams, katru dienu mums būs citi arī lasījumi un atkal liela piekdiena um, pārdomāsim par Jēzus Kristus ciešanu apraksts un, protams, dzīvosim arī e, e, jelljenu vigilja, bet lai paliktu kopā ar Kristu. Ej kopā ar viņu uh, līdz Golgotai, uh, lūkšanā un klusumā. Paldies! Uh, Ieva, kāda būs tava apņemšanās? No, nu, paldies, dāmas. Jūs man izveidojāt, tā kā nemanot manu programmu uz atlikušajām divām nedēļām, un vēl, un vēl laikam, papildus. Ja? Jūs, yes. nu, katrs no jums paš, pasmēlos tiešām nu, par kaut kādai idejai, un, un, un, un, nu, un es domāju, ka padalīšos ar jums arī, kādas tās idejas varētu būt. Pirmkārt, kas man, e, nu, pirmkārt, pati par, par sevi, par to, ka tiešām es kā Rīta arī tikko pieminēju, ka es arī e, vairāk e, mēģināšu, centīšos, cik nu, tas ir iespējams, paklusēt. Vismaz, nu, tiešām paklusēt tajos momentos, ka es pati zinu, ka tas īsti nav vēlams. Jā, jo man jau arī to arī pasaka priekšā, ja, piemēram, man ģimenē, nu, vīrs, piemēram, jā, viņš jau man pasaka, lūdzu, apklusti. <laughs> <laughs> nu, kaut kādu momentu, nu, kad ir par daudz, nu, kad cilvēks ir atnācis tikko no darba, piekus, un es viņam tagad visu to, to kas man sakrājies, viss labais un nelabais, un es viņam visu to gāžu virsū. Jā, tas cilvēks pasakā, lūdzu, beidz. <laughs> Nu, tas ir normāli. Jā. Tāpēc, tāpēc nu, jā, kad es domāju, ka tiešām kad ir vērts kādreiz tiešām paklusēt, kad, nu, nu, kad nu, pagaidīt, pagaidīt, un tad pateikt kaut, kaut ko tiešām, kas tiešām ir vērts pateikt. Nākamais, ko es tā iedomājos, kad. Um, Man patika, ko Ligita pieminēja e, šos vārdus, Jēzus, kas man arī ļoti e, patīk. Tas es esmu, ja, ko viņa pieminēja Mūzu. Es ļoti stipri visiem iesaku, tie, kas vēl nav redzējuši, paskatīties uh, tuvākajā laikā mūteni, kas saucās Eģiptes princis 1998. gada Mm, tā sakot, ražojums. Jā, ļoti, ļoti iesaku. Jā, tā ir tiešām Amerikas Savienoto Valstu uh, tri, triju režisoru izveidota filma ar brīnišķīgiem aktieriem, kas viņu ierunājas. Ļoti, ļoti iesaku, jo tik tiešām, lai arī tā ir multene, bet viņa tik brīnišķīgi parādījusi tieši šos, va, tieši tas, tieši tas moments ar to krūmu un tas vārds es esmu, nu, tas man ļoti, ļoti aizskār katru reizi. Jā. Es ļoti iesaku, jo tiešām, kas, kas vēlas, es pati vēl paskatīšos, jo man tiešām gan mūzika tur patīk, kā tur ir, gan tie visi tiešām, nu, ļoti, ļoti tiešām stipri iesaku. Nākamais par ritu, kad Eh, viņa par to pieminēja garām gājēju Sīme, Sīmeni Kirēnu. Eh, pašai tikko ejot uz šejienu, uz Rādio Mariju, es, eh, nu, kad bija tāda lieta, ka nu, bija iespēja cilvēciņam kaut kādā veidā palīdzēt, vienkārši garām ejot. Ja? Nu, tā, es pat neplānoju, man nekas nebija, bet man bija iespēja cilvēkam kaut kādā veidā palīdzēt. Ja? Nu, tas vienkārši padomā par to, ka būt varbūt nedaudz gatavam kaut kādā momentā, vienkārši nu, kaut kādā. Nu, paskatīties uz citu cilvēku, varbūt kaut kādā veidā palīdzēt, vienkārši pat neplānojot to. Ja? Nu, ja tas ir iespējams vispār kaut kādā veidā. Un tas man liekas, ka vis, pat viskaistākie tādi darbi savā ziņā, ja? kad, nu, kas ir tādi neplānoti, ko tu nevari pat sagatavoties, bet tu vari kaut kādu savu sirds daļiņu iedot. Nu, un sikne turies brīnīties. Ja? Man liekas, ka brīnīties ir ļoti labi. Ne tikai Pilātam bija jābrīnās, ja? arī Jēzus brīnījies, arī svētajos rakstos ne tikai par cilvēku neticību, bet arī par cilvēku ticību. Tāpēc es domāju, ka vispār tas ir jaunības tāds pamats brīnīties nepārtraukti būt mazam bērnam. Ja? ja es domāju, ka tā ir ļoti laba lieta, ko mēs varam turpināt mācīties. Paldies! es pat nezinu, kur man <laughs> jāturās. Uh, <laughs> eh, Liliana, kāda būs tava apņemšanās? Nu, īsa, īsa versija. Zip būs... files. <laughs> ne, nekūdīt, nu, centies nekūdīt um, otru cilvēku, um, bet um, tiešām otrādi. Uh, palīdzēt redzēt labu, skaistu, mierīgo. Un, um, jā, tas tā. Paldies! Uh, mana apņemšanās um, šeit ļoti daudz tiek pieminēts uh, būt klusumā un klusēt. Es to izdzīvoju jau šajā nedēļā, tā kā man bija šī varenā iespēja veselības dēļ uh, zaudēt balsi. Un uh, es uh, saprotu ievu un zinu, kādas uh, klusēšanai ir sāpes. <laughs> jo tad, kad uh, tu saproti, ka tev ir jālaiž garām pasākumi un, uh, un lietas, kas notiek, un tava ikdiena, jo tu vienkārši nevari parunāt. Tu vienkārši tu vari ļoti censties, bet uh, no tevis nenāk ārā skaņa. Un, uh, Un tad es eh, aizdomājos par to, ka iepriekšējā reizē, kad es biju rādio, es ļoti gribēju būt klusumā. Un tad es <laughs> aizdomājos, ka redz kā, tomēr, varbūt, ja es eh, tā kā neapklustu eh, pati, tad, tad nāk dievs un <laughs> saka, tagad tev būs klusēt tā kā jūs, ja, jūs apņēmāties klusēt, tā kā jūs zinat, ja, kad es pagājušajā nedēļā to izdarīju un to es arī šonedēļ dzīvoju. Bet, ja mēs runājam par nākošo nedēļu un, vai šo nedēļu, kas mums vēl ir līdz lielajai nedēļai, tad es domāju, ka tā mana apņemšanās ir ne tik ļoti brīnīties, bet, bet э, nu, droši vien, kad eh, nu, glābt tos citus, bet eh, glābt citus eh, varbūt nu, ne tādā tiešā nozīmē un, un kaut kā aizrādoši, bet, bet varbūt ar, ar smaidu, ar prieku, ar kaut kādu piemēru, jo citreiz uh, jau daudz nevajag, lai izglābtu. Eh, vajag eh, pavisam mazumiņu un eh, atvērtu sirdi, un mēs varam kādam dienu no pavisam bēdīgas pārvērst par visam priecīgu. Tā kā, um, jā, darīt labus darbus, glābt citus, atvērt sirdi, um, tā būs mana apņemšanās uh, šajā nedēļā. Uh, Jā, tas eh, šovakar no mums viss. Paldies, dārgie klausītāji, ka jūs esat kopā ar mums. Mēs eh, pateicamies par eh, ziedojumiem, ko jūs ziedojat Radio Marija Latvija, jo mūsu raidījums šeit var skanēt tikai pateicoties klausītāju ziedojumiem, tāpat tās kā jebkurš cits Radio Marija Latvija raid, raidījums, jo radiostacija nav komerciāla un mēs, nu, visi raidījumi, kas ir, var pastāvēt tikai pateicoties klausītājiem ziedojumiem. Tā kā mēs uh, ļoti lūdzam par jums un esam ļoti pateicīgi, kad mēs varam būt šeit un jā, kad arī rādio var būt un, un aicinam arī turpināt to darīt. Vai no nu zvanot ziedojumu tālruni vai jebkur citur, kur jūs redzat iespēju, tā kā lūdzu arī no kustības prosanktitāte atbalstiet Rādio Mariju Latviju um, vairāk par mums, eh, par mums var, eh, ja kāds vēl mūs nezina vai grib kaut ko uzzināt, tad mums ir Facebook lapa kustība par sanktitāti vai mājaslapa par sanktitāti.lv. Droši rakstiet, um, nāciet ciemos, trešdienas mums ir atvērto durvju dienas, ja tā var teikt. <laughs> Trešdienas ir jauniešu dienas, kad mēs pulcējamies, parunājam, diskutējam, dalamies pieredzēs, dalamies pārdomās un uh, Un uh, rītdien mēs būsim um, Svētā Jākaba katedrālē Rīgā. Jā, rīt es neaizmirstu. <laughs> un uh, arī tur mēs dziedam, slavējam, uh, adorējam tā kā droši. Uh, atnāciet uz katedrāli rītdien, pulkstens sešos ir adorācija un pulkstens septiņos ir svētā mise. Um, jā, tad um, paldies, kad um, mēs šovakar varējām būt kopā un noslēgsim ar lūkšanu. Kungs Jēzu, es pateicos Tev, ka Tu esi mana pestīšana, Tu esi mans draugs. Es vēlos sēdēt pie galda kopā ar Tevi, kā to darīja Mārta un Marija. Tāpat kā Marija, gribu dzirdēt Tavu vārdu, un tāpat kā Mārta, gribu kalpot Tev un mīlēt Tevi. Tu bēdās esi bijis tuvu Martai un Marijai, un raudājis par savu draugu Lāceru. Paldies Tev, Jēzu, ka Tu raudi par manu vienaldzību, ka tu raudi par sāpēm, kas ir pasaulē, par karu, par vardarbību. Kā tu sacīji Lāceram, nāc ārā, šos vārdus saki šodien man. Palīdz man izkļūt no mana kapa, mana grēka, mana egoisma. Ļauj man iznākt, lai ieraudzītu tavu mūžīgo gaismu, uzsākot lielo nedēļu. Paldies, dārgie klausītāji, ka šovakar bijāt kopā ar mums. Šodien studijā bija Signe, Ieva, Liljana, Rīta. Lai jums svētīgs vakars un mēs tiekamies jau pēc nedēļas. Thank you.